տվեք սրբությունը շներին եւ ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի գցեք, որ เป զի դրանք ոդքի կոխանչանեն եւ դառնալով ձեզ չպատառոտեն, ասում է Մատթեոսի ավետարանը հակասական ու իրարամերժ մտքերի տեղիք տալով։ Ինչու հենց մարգարիտների մասին է ասում Տերը, այլ թանկարժեք քարեր չկան, որոնք չի կարելի նետել խոզերի առաջ։ Մեկնիչ հայրերը խորաթափանց քննության են առել ավետարանական այս խոսքը Բարեկամներ եւ այս եթերաժամին թեմայի շուրջ մեկնաբանությամբ մեր տաղավարում Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարի հոգևոր հովիվ Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանն է։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանում մի հատվածի մեջ իր առաքյալներին ասում է շաղմի տվեք ձեր մարգարիտները խոզերի եւ շների առաջ, որոնք պիտի փճացնեն այդ ամեն ինչը։ Ուղղակիորեն կարելի է ընկալել նախ եւ առաջ, որովհետեւ ուղղակի պատկերը երբ տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ ոչ խոզը եւ ոչ շունը չի գնահատում Մարգարիտը, եթե པարզ ուղղակի մոտենում ենք։ Իսկ այլաբանական մտորումով ավելի խորն է, որովհետեւ այն ինչ որ մեզ համար արժեք է, մենք պիտի կարողանանք պահել այդ արժեքը։ Եթե մի պահ վերանանք քրիստոնեությունից, զուտ արժե համակարգին նայենք։ Յուրաքանչյուր մարդ պատվեր ունի իր մեջ, իր խղճի առաջ, պահելու այն ինչ ինքը ժառանգել է ամեն ինչից առաջ իր հոր, իր ծնողի ժառանգությունը։ Դա կլինի խոսքը, կլինի ընտանիքը, կլինի տունը, նյութական բարիքը։ Այսինքն ամեն մեկս առաքելություն ունենք պահելու այն ինչ որ թանկ է մեզ համար։ Եվ երբ մեր թանկը, մեր սրբությունը, մեր արժեքը սկսում ենք տալ ամեն արժանի կամ չարժանի, հասկանալի է, որ կորստյան վտանգը մեծանում է կամ մեր անուշադրության հետևանքով եւ կամ մեր շատ տալու այդ սովորության հետևանքով։ Քրիստոնեական կյանքի մեջ Աստուծո խոսքը մեր առաջին մարգարիտն է։ Եվ երբ մենք ընդունում ենք այդ մարգարիտը մեր կյանքի մեջ, դա Աստծո պարգևն է մեզ։ Այնպես չէ, որ մենք արժանի ենք այդ խոսքին եւ դրա համար ունենք այդ խոսքը մեր կյանքում։ Աստված պարգևեց իր խոսքը, բանն Աստված եկավ, որովհետեւ իր խոսքը ներկա լինի մեր կյանքում։ Եվ երբ մենք Տիրոջ խոսքերը սկսում ենք օգտագործել կենցաղային մեր առօրյա վիճակի մեջ առանց հասկանալու դրանց արժեքը եւ նշանակությունը, նշանակում է, որ մենք սկսել ենք շախտալ Ավելի շոշափելի պատկերացնելու համար շատ դեպքերում Աստծո խոսքը խոսում է դիմացինիդ, բայց դիմացինը փորձում է հեգնանքով մոտենալ այդ ամեն ինչին, ծիծաղով մոտենալ, ձեռ առնելով մոտենալ։ Այս ամեն ինչը ենթադրում է, որ դիմացինը նմանվեց խոզի եւ շան, որովհետեւ չարժևորեց այն խոսքը, որ դու փորձում ես փոխանցել։ Դրա համար նույնիսկ քարոզելու ժամանակը կա, ծիրոջ խոսքը բարձրաձայնելու ժամանակը կա։ Դրա համար ամեն ինչի ժամանակը կա, ինչպես ասում է ժողովողի գիրքը։ Ուրեմն մի արկանեկս մարգարի դնցեր առաջի խոզած նշանակում է որ մի բացեք այն գանձերը, որոնք դուք ունեք, այն մարդկանց առաջ, այն տեսակի առաջ, ովքեր փճացնելու են, չեն շահելու, փճացնելու են։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսն աղսա տվեց, բայց միաժամանակ սա չպիտի ենթադրի, որ մարդը պիտի հրաժարվի քարոշչությունից, միսիոներությունից, առաքելությունից։ Այսինքն մենք ամեն վարյան պիտի պատրաստ լինենք Տիրոջ մասին խոսելու, բայց Տիրոջ մասին խոսել չի նշանակում ամեն կարգավիճակի մեջ խոսել։ Նշանակում է, որ մեր վարկը նույնիսկ առանց խոսքի կարող է պատմել տիրոջ մասին։ Ուրեմն խոսքի զգուշությունը այս պատկամի մեջ նորից կարևորվում է։ Խոսել եւ ինչպես խոսել։ Դրա համար աղոթքի մեջ ասում ենք Տեր, եթե մեր շրթունքները բանաս, ուրեմն Տերն է տալիս մեզ այդ իմաստությունը շրթունքը ճիշտ ժամանակին բանալու։ Աստծո խոսքը մարդուն ընծայված առաջին մարգարիտն է, ասում է մեկնիչը։ Ավետարանական ամեն խոսք ունի նախ հոգևոր ենթատեքստ, ապա եւ նյութական։ Կենցաղում արտնին մակարդակում ամեն խոսք կարող է տարատեսակ խորհուրդներ պարունակել։ Կասկածից վեր է, հոգևոր դաշտում հաճախ ամեն բան ճիշտ չի ընկալվում, ինչպես նյութականի դեպքում է դա տեղի ունենում։ Մարտն ունի Մարգարիտ, որն ամենաուղիղ իմաստով հարստությունն է՝ տուն, դիրք, ունեցվածք, ինչք, եւ վատնում է այնպես, ինչպես ինքն է կամենում։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ համադրության աղերսից զուրկ չէ մարդուն տրված հոգևոր եւ նյութական արժեքների տնորինումը։ Տիրոջ Սուրբ Գիրքը փիլիսոփայական ձեռնարկ չէ։ Օրինակ մենք կարող ենք ենթադրել կարդանք Արիստոտել կամ Պլատոն կամ Սոկրատ եւ մտածենք, որ այդ փիլիսոփայական ապրումները մասնավոր կյանքի դրվագների համար են։ Իսկ Սուրբ Գիրքը կենցաղի համար է մարդու, այլ կերպ ասած ամենօրյա օգտագործման համար է եւ հետեաբար Սուրբ Գրքի պատկաններն էլ ամենօրյային ինձ համար անընդունելի է, երբ հավատացյալը սկսում է տարանջատել հոգևոր կյանքը իր կենցաղային կյանքից։ Այդպես չէ։ Եթե մարդը հավատացյալ է, եթե մարդը քրիստոնյա է ինքներեն համարում, ուրեմն իր կյանքը, իր կենցաղը քրիստոնեությունն է։ Եվ հետեաբար, եթե իր կենցաղը քրիստոնեությունն է, ուրեմն Սուրբ գրային բոլոր պատկամները ենթարկվում են այդ կենցաղին։ Այդ թվում նաև այս խոսքը, որ ծեր մարգարիդները մի նեդեքշների առաջ ինչպես սկզբում ասացի, մենք նյութական հարստություն ունենք եւ նյութական հարստությունն էլ մեր մարգարիտն է։ Եվ եթե նշանակում է մին էդեկշների առաջ, ես այլ իմաստով կարող եմ ասել, ձեր Աստծո ողորմությամբ ձեռք բերված դրամը մի դրեք խաղատներում։ Ձեր Աստծո ողորմությամբ ձեռք բերված նյութերը մի տվեք ծոփուշված կյանքին։ Այսինքն պայմաններ, որոնք մեր հարստությունը փճացնում են։ Ուրեմն Տերը առհասարակ Սուրբ Կրկի մեջ որևէ դրվակ չկա, որտեղ Աստված դեմ լինի հարուստին։ Բայց Տերն ինքը վկայում է ասելով, որ ավելի հեշտ է, որ ճոբանը անցնի ասեղի ցակով, քան հարուստը երկնքի արքայություն։ Սա այն հարուստի մասին է, ով կապված է իր նյութականին, ով իր նյութականը պահում է իր եսը բավարարելու համար։ Չկա մարդ, որ ասենք անարժան է եղել այդ հարստությանը որովհետև ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, Աստված մեկին տալիս է հարստություն, որբիսի այդ մարդը այդ հարստության մեջ փորձվի, մյուսին էլ չի տալիս, որբիսի ճանենալու մեջ փորձվի։ Ուրեմն անարժան մարդ չկա, եթե ունի, ուրեմն Տերը արժանացրել է, բայց մի բան է ունենալը եւ մի ուրիշ բան է այդ ունեցվածքը ճիշտ տնորինելը։ Աստված տվեց Ադամին եւ Եվային մի ամբողջ առողջություն, իրենցը չէր եւ արժանի էլ չէին, բայց Տերը արժանացրեց, ասելով՝ «Աճեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք եւ նրան տիրեք»։ Ինչքանով Ադամն ու Եվան կամ մարդ կոչվածը այսօր այդ առարչությունը օգտագործում է ճիշտ, սա մեծ հարց է։ Այդպես նաև մեր նեղ անձնային կյանքի մեջ Աստված մեզ հարստացնում է, տալիս է մարգարիտներ, հնարավորություն, իմաստություն, ամեն ինչ, բայց Տերը սպասում է, որբիսի մենք կարողանանք ճիշտ օգտագործել։ Այսինքն այստեղ ոչ թե նպատակը արդարացնում է միջոցները, այլ հակառակ նպատակը միջոցներով է ձևակերպվում։ Եվ այդ միջոցների մեջ է, որ ասում եք ինչպես օգտագործի կամ հարուստա կամ մարտա որ արժանի չէ։ Բոլորն արժանի են լինելու հարուստ, բոլորն արժանի են իմաստուն լինելու, բայց արժանի են տիրոջ ողորմության։ Եթե հասկանում են, որ այդտեղ Աստծո ողորմությունն է, սկսում են իրենց ունեցվածքը ճիշտ շահագործել։ Այսօր, եթե հանրային կյանքի մեջ ենք նայում, որքան մարդիկ են մեծահարուստներ, որ բարդաճանաչորեն տասանորդ են տալիս, որպես կողություն Աստծուն։ Չկա այդքան շատ։ Որքան մարդիկ են, որ բարդաճանաչորեն իրենց սրտից բխած ողորմություն են անում։ Չկա այդքան շատ ավելի շատ խորովածի վրա է գումարը ծախսվում, կան ուրիշին սնունդ ապահովելու վրա։ Եվ այսպես շարունակ, այսինքն մեր մարգարիտները մենք սխալ ենք տնորինում։ է տրված ունենալ Մարգարիտը եւ որպես Աստծո խոսք եւ որպես նյութական արժեք հարստություն, բայց վերջինս նկատելիորեն ճնշում է հոգեվոր անհրաժեշտ կողմնորոշիչների վրա, առաջացնելով անանց միանդունդ հոգու եւ նյութի միջև։ Մինչդեռ հոգու փրկության համար անհրաժեշտ Աստծո Մարգարտաշար խոսքի մաս է կազմում մեկ ուրիշ հորդոր. «Գանձեր մի դիզեք ձեզ համար երկրի վրա, այլ գանձեր դիզեք ձեզ համար երկնքում»։ Երբ երեխան ծնվում է փոքր երեխան, ինքը չգիտի, որ ինքը մոր կաթի կարիք ունի, բայց բնազդը իրեն մվում է դրան, որովհետև բնազդորեն ինքը ցկում է դեպի մոր կաթը։ Իսկ հետո երբ մոր ցայնն է լսում, մոր ցայնը անկախ հանգամանքից ինչ բառ է ասում, իր համար ցանկալի ցայն է դառնում, որովհետև մոր ցայնն է։ Ուրեմն քրիստոնյան այդ մոր կարիք ունի ցայնի ճանաչման։ Եվ կարևոր չէ թե ցայնը ինչ ելևէջումներ ունի, ցայնի հնչեղության ճանաչման յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե ուզում է հասկանալ Աստծո ապարքևի կարևորությունը իր կյանքի մեջ, նախ պիտի իր մորն ու հորը ճանաչի, որովհետև դա ծնողական ապարքև է։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հայ քրիստոնյայի մայր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, որկանով է եկեղեցու ցայնը ճանաչելի քրիստոնյային։ Եվ երկրորդը հոր ցայնը, հայր Աստծո ցայնը, որ խոսքի միջոցով երևաց մեզ։ Այսինքն մենք ունենք ճանաչողության պակաս։ Մենք չճանաչելով տվողին, ուզում ենք ճանաչենք տվածը դա հնարավոր չէ, որովհետև եկեղեցվող հայրերից այս պայն չեմ հիշում ով, բայց ելի կան հայրեր, որ ասում են, ասում է, եթե տվածը տեսնում ես, տվողին փնտրիր։ Հետեաբար մենք տվողին փնտրելու կարիք ունենք։ Ուրեմն երբ մենք ասում ենք, որ մարդը չի գնահատում ունեցվածքը, կամ հոգևոր ունեցվածքը կապ չունի։ Չի գնահատում, որովհետև տվողին չի ճանաչում, իր համար կարևորվել է տալը, տվածը։ Ես այսպեսին եմ տեսնում խնդիրը՝ ճանաչել տվողին, որբիսի տվողին սիրելով իր տված ամեն ինչը քեզ համար արժեկավոր լինի։ Ինչպես որ նվերը, իմ ծննդյանը շատ մարդիկ կարող են ինձ նվերներ տալ, բայց այդ նվերների մեջ կարևորվում է թե գուզ մի լուցկի այն մարդու կողմից, ում ես սիրում եմ կամ ով ինձ սիրում է։ Եվ հետեաբար ես այդ մարդով եմ ճանաչում իր տվածը։ Մենք Աստծով ենք ճանաչում իր տվածը, թե ոչ։ որպես նյութական արժեք հարստություն գուցե թե մարդն ունենա մարգարիտների ավելցուկ, բայց Աստծո խոսքի դեպքում մարգարիտների պակասը զգացնել կտա կյանքը երկրի վրա եւ երկինք տանող ճանապարհը հոգու խոր ներսուզումներով կանցնի հերու ակնահաճո մարգարտազարդերից եւ նյութական խափուսիկ ապահովագրությունից։ Եթե Աստծո խոսքի մասին է խոսքը գնում, ուրեմն Աստծո խոսքը երբեք ավելցուկով չէ միշտ հագեցած է եւ միշտ բավարար է։ Բովանդակ է տիրոջ խոսքը պարուրում մարդուն։ Բայց եթե նյութականի մասն է խոսքը, ելի ավելցուկով չէ, մենք ենք որ ավելցուկ ենք դարձնում։ Հետեաբար եթե մենք տեսնում ենք որ ավելցուկ է, ուրեմն այն ինչ որ կարծում ենք որ ունենք, այդ էլ մեզանից կվերցվի եւ կտրվի նրան, ով իրականության մեջ ունի։ Ուրեմն մենք ենք ավելցուկով ներկայացնում։ Երբեք գումարը նույնիսկ մեծահարուստ մարդն էլ երբեք չի ասի, որ ես ավել գումար ունեմ։ Դից բան չկա բայց այդ գումարը ծախսելու, օգտագործելու process-ի մեջ շատ հնարավոր է որ սխալ գործընթացի արդյունքում դիտվի որպես ավելցոք։ Ինչպես որ Քրիստոս երկու լումակցող կնոջ պարագային ասեց, նրանք գծեցին իրենց ավելցուկից, ինչու որովհետև նրանց համար դա ավելցուկ էր։ Աստծո խոսքի հանդեպ նախանձախնդրությունն է, որ կարող է օգնել մարդուն իմաստնաբար օգտվելու ընծայված հոգևոր եւ նյութական մարգարիտներից եւ խոհեմաբար խուսափել հանիրավի շռայլումներից։ Այս թեմայի շուրջ առհասարակ հավատացյալներին եւ բոլորիս պատկանում մեկն է, որ որբիսի մարդը խուսափի հոգեբանական դեպրեսիաներից, խուսափի ավելորտ լարվածությունից, ինքնամեղադրանքից անընդհատ, կամ իր կրբանը եղած գումարի պակասը չզգա, այլ տիրոջ խոսքով կարևորվի, նախ պիտի գնահատի այն ինչ որ Աստված տվել է մարդուն։ Եվ այդ գնահատականը ինձ համար ամենակարևորն է, եթե ես աչքիս լույսը գնահատում եմ այսօր, ես երբեք չեմ կուրանում։ Եթե ես իմ ականջի լսողությունը գնահատում եմ, չեմ կուրանում։ Խոսքս գնահատում եմ, վերջույթներս գնահատում եմ։ Եվ այդ տվում իմ հոգևոր ընդունակությունները կամ իմացածը եւ նյութականը գնահատել Սա ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք ճունենք։ Մենք չենք գնահատում մեր հարազատին, մեր սիրելիին, ճիշտ չենք գնահատում։ Եվ եթե մարդը ուզում է, որ իր մարգարիտները չդառնան իր համար խոզերի արջև նետված երևույթ, պետք է գնահատի այդ մարգարիտը։ Գնահատի այնպես, ինչպես որ Աստված կուզեր գնահատել։ Իսկ թե ինչպես պիտի գնահատեն, այդ արդեն պիտի աղոթքով լինի։ Տեր օգնիր, որ ես անշնորհակալ չլինեմ։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարի հոգևոր հովիվ Տեր Արնակ Քահանահարությունյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։